Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam sallallahu alaihi wa sallam emma ba'd. Znači došli smo do 288. 288. meseli. Prije toga smo navodili šta je mustehav da se radi prilikom učenja, odnosno slušanja jezana to je zadnje što smo radili, da se prouči, znači, da se donese salavat prouči ona poznata dova, Allahuma rabbe hadi davati tame, e, i da se prati muezin, u čemu se prati, i da se prouči ešhadan la I, e, znači, ta dova četvrta, četiri stvari koje su spomenuli, ovdje nije spominta jedna od te četiri stvari. Spomenite ovaj hadis koji je daif, a to je da prilikom izgovaranja kad pamet kada kameti sada se kaže akameha Allahu adame, to je slab had, došao slabom hadisu. Dobro, sljedeći, 288. mesela kaže jed u bejne ledani veli kamet ili kaulihi sallallahu alaihi veselem ed du'au la jeruddu e, bejne ledani veli kameti. Dova se ne odbija između ledana i ikameta, znači mustehabe između ezana i kameta da se uči dova, bez obzira što se ezan pušta preko CD-a, preko kaseta, ne uči se naglas, znači u tom vremenu je mustehav da se dobi. Sljedeće se spomenuto, kaže uh, 289. je وَيَقُولُ عِنْدَ ذَانِ الْمَغْرِبِ مَا مَا ثَبَتَ عَنْهُ Allahuma inna hada iqbalu lejlik i tako dalje, do kraja da, da ne spominjem, kaže, uh, da treba reći, propisano reći, e, E, prilikom učenja Ezana za Akšam, ovo spomenuta dova, uglavnom ova dova je došla u slabom hadisu, tako da ovo nije potvrđeno, ne treba je dobiti <clears throat> Osim po oni onih učenjaka koji kažu da se, da, da se može raditi po slabom hadisu. Sljedeći 290. Val, val efdal en yuqime men edzene lima ruvije anhu anhu kale men edzene fehu yuqimu kaže bolje da da prouči kamet, onaj koji proučuje ezan, zbog, kaže hadisa, ruvije, znači u imanju ima slabosti, a odnosno ispravno da je slab hadis. Ko prouči ezan, on uči kamet, tako došlo u tekstu hadisa, hadis je slab. Znači ispravno da, da se ne radi po njemu zbog slabosti. Sljedeći 291. Fein ekame gajrul muedin fela se bihi, kaže, ako prouči e, i kamet neko drugi mimo muedina, kaže, nema smjetno u tobe zbog e, zbog riječi poslanika sallam sallam Abdullah ibn Zedu, uh, eh, elqihi ala Bilal, ej ezan, znači eh, prenesi ezan Bilalu kako se uči, va kaže vakim ente, a ti pruči kamet. Hadis također, također slab. <clears throat> Tako da, znači, nema potrebe da se spominje ovaj, ovaj propis, jedan i prijetudni ovaj sad, jer su oba hadisa slaba. Ovo zaredilo baš slabih hadisa. 1, 2, 3, 4. وال وفصل بين الأذان والإقامة بجلسة لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ العاقل من من أكله الحديث kaže da se pravi vremenski, vremenski period, da se napravi između ezana i kameta, kaže koliko je, do, koliko je dovoljno ovaj, bi dželse, jedno sjedinje, kaže zbog hadisa u kojem je došlo e, napravi između ezana i kameta e, period, e, kaže ma jefrgu aklum, rekli koliko je dovoljno da završi onaj koji jede sa hranu, da se, da se nahrani. Međutim, i ovaj hadis je slab i on je slab, pa, pa rad po njemu nije, znači, ne, može, oslanja se na vjerodosan hadis. Uglavnom, znači, opće poznate stvar da treba da između ezana i kamete da bude određen period neki učenjaci Fatvi kažu da je to dovoljno, koliko je dovoljno da osoba ode u WC i da može uzeti abdest. Uh, e, WC, znači koliko je potrebno da se obavi velika ili mala nužda i da se poslije toga uzme abdest, da taj period treba biti između ezana, i kameta. A u stvari u to ulazi i onaj period, znači onaj koji je došao na vrijeme da, da, klanja, da klanja e, na filu prije, prije, e, prije i kameta. <clears throat> Sljedeći 293 en nehju an ahdil uđreti i qavli sallallahu alaihi sallam, wa tehid la jehud, la jehudu ala edhanihi ajra. zabrana uzimanja, naplaćivanja, zabrana naplaćivanja učenja ezana. Zbog riječi poslanika i uzmi, uzmi muezina koji ne naplaćuje, koji naplaćuje učenje zana. S tim da ispravno da ovaj hadis, iako je prihvatljiv, vjerodostojan, e, ili ispravni bliže dobar, da ovaj hadis ne ukazuje na zabranu, nego da je bolji. Znači ne na zabranu, nego da je bolji da osoba koja uči, e, koja uči jezan kamen, da, se, da ne naplaćuje. Ako se može naći osoba koja uči za učenje jezana, a naravno i kameta, koja neće uzimati, koja neće naplaćivati, da je bolji. Ako ne može, e, ako se ne može drugačije znači, vezati određena osoba za učenje kameta, nema smetnje da se, da se plati učenje. Učenje, znači ne plaća se učenje, nego se plaća za uzimanje za to vrijeme. <clears throat> Sljedeći 294. وَيُؤَذِنُ اَذَانًا وَاحِدًا لِقَدَاءِ فَوَائِدٍ I kaže uči jedan ezan za, uh, za naklanjavanje propuštene namaza u li kulli salatin, a uči kamet za svaki namaz propušteni. Znači, jedan, jedan ezan, a i kamet za svaki namaz koji je propušten ako je prošlo više namaza. Lijenehu sallallahu alaihi wa sallam fil handaki emer bilalen fe naredio, kaže, na, na ubici na handaku. Poslanik sallam Bilal naredio da prouči ezan, thumma aqame fa salal dhuhr, kaže, zatim je E, proučio i kamet, pa je klanio podne, thumma kame fasala asr, kaže, zatim proučio i kindiju, thumma kame fasala magri, pa zatim, kaže, proučio i kamet, proučio, pa je klanjan akšam, pa je proučen, kaže, thumma kame fasala iša, kaže, zatim proučen i kamet, pa je klanjana jacija. <clears throat> Ovo je u rivajetu da su izostali i podne i kindiju, i akšam i jaciju. Jel tako? A mi smo do imali rivajete da su, da, da su izostali i kindiju. A ovdje se spominje da je izostavljen, znači ovaj, na da je izostavljen i podne, i Kindija, i Akšam, i Jacija. Pa su klanjati sve od put ovim redoslijedom Dobro. 295 kaže wa yajma obina salatain bi adhan i qamatin qal sallallahu fi arafa li salat adh wal asr wa fi muzdalifa ima sallal maghrib wal isha kaže wal isha e, kaže e, spajanje između dva namaza spaja se sa ezanom, jednim ezanom i dva ikameta. Kada se spajaju dva namaza, znači podne i, i kindija i lakša milijacija, znači uči se jedan ezan i dva ikameta, za svaki namaz po, jedan ikamet pred, sami namaz. Kaže, zbog postupa poslanika sallallahu na refatu, tako klanju na refatu, znači podne i kindiju, i na muzdelifi, kaže, klanja akšam jaciju. Što tačno došlo u hadizma, mutefeku na lihi, Buhari, Kaže, vojustehabu lil muedine en yakune an lima ruvi anhu, la, la ju edinu idla mutavadir. Kaže, mustahab je da mu ezin, kaže, bude pod abdestom, zbog toga što se prenosi, da u hadisu da je poslanik sallallahu rekao la ju ne uči ezan osim onaj koji je pod abdestom hadis je slab tako da znači ne potvrđuje se ovaj propis sa ovim hadisom hadis je slab dalje sljedeći va an yastaqbil لأن المؤذن المؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يذنون مستقبل القبلة kaže i mustahab je znači nastavlja se na prethodno kaže mustahab je da se okrenu u pravcu kible muezin jer kaže uh, uh, oni koji su učili ezan Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam kaže bili su učili ezan okrenuti u pravci kible. Sin ovdje ne navodi ne navodi uh, na navodi hadis gdje je tu spomenuto, nego samo spomeni kao propis. <clears throat> Kaže, وَيُؤَذِنُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ li fijali eh, muedzinihi sallallahu sallam. I kaže, treba da uči jezan na uzdignutom mjestu zbog postupka eh, onih koji, su učili jezan poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I ovo je opće poznana znači, i opće prihvaćena stvar i zato i odatle je nastalo ono da se uči jezan na monari. Monara nije postala za vrijeme poslanika sallallahu, ali se minaret, nego je to zateknuto u Šamu, e, pa je u Šamu, znači kad zateknu, su uzeti, uzeti objekti, kada su uzeti određene bogomalje od od prethodnih vjera i na njima su bili nekakvi ovaj napravljene nekakvi ovaj građevine, stubovi koji su bili pored, pa se na njima, pa je praksa nastala od tog da se na njih popije, popne moezin da uči ezan. Znači to nije bilo za vrijeme poslanika Sanem, nego je bila, ali se penjao, kako je došlo u nekoliko rivajata, ražnim rivajatima, da, bi se bila penjao, znači da nije se penjao na, na, na od poslanika Sanem, nego se penjao na susjednu kuću, pa bi sa krova susjedne kuće učio, učio bi ezan. <clears throat> Sljedeći kaže, va yetaresal idha adzene, wa jahdur e, e, idha eqame lima rubi anhu sallam sallam anhu kale idha edente fetareslu idha eqamte fahdur. Kaže, e, <clears throat> kaže, treba polahko učiti, <clears throat> polako se uči, kaže Ezan, a brze, brze ili brzo se uči i kamet. Zato kaže što se prenosi od poslanika sallallahu alejhi e, hadis u kojem došao i da edente kada učiš ezan resel, uči polako i razvuci, znači i polako i da se razvuče. Kaže voj da te fahdur, e, a kada kamte, e, a kada učiš i kamet, kaže kratko i brzo prouči. Ovo je slab hadis. Znači, iako je tako su u praksi uči, znači ezan se uči polako, se razvuče se, a, a kame uči kratko i brzo. Eh, brže, eh, a, ali ovaj hadis slab. Wala jahruđ min al mešidi, ba'de le dani lima ruvi anhu, sallallahu sallam, enhu, kale, eh, kaže, ne, treba izaći iz mešida nakon ezana, zbog toga što se prenosi od poslanika, sallallahu alaihi sallam, da je rekao i da kuntum fil mešidi, fenudije bi salati, kada ste u mešidu, a i bude e, proučen ezan, poz, e, pozvanu na namaz, fela jahruđ ehadukum hata yusale, neka niko ne izlazi, od, neka neko od vas, niko od vas ne izlazi sve dok se ne klanja. Uh, ovaj hadis je znači vjerodostojan prihvatljiv wa e, qawli abi qawli bi hurayra limen fa'ala a kaže zbog riječi Abu Hurajri li fa'ala ko ko uradi to, ko, znači ko izađe iz mešćida nakon što se prouči ezan, Eh, asa ebel qasim. Kada je rekao za, osobu koja je izašla iz nakon što proće ne znam, rekao, kaže, štiće ovog, on je, kaže, neposlušan Ebu Qasim, a to je poslanik, sallallahu alaihi sallam, hadisu, jer doslovno došli bilježi ga muslim. <clears throat> I ovo će poznato, znači to da kada se prouči ezan, da ne treba e, izaći džamije. Kad, u kojem slučaju? U slučaju ako ćeš izaći, razviješ toga da li, je to, da li je haram ili mekru. Znači ovdje se misli, e, ako ćeš izaći iz mešćida, proučen je na ti u mešćidu ili kod meščida. i ti odeš, i, e, negdje i ne klanjati. Znači, tada je e, haram ili mekruh. Međutim, ako će otići na neko drugo mjesto i uh, u neki drugi džemat, neku drugu džamiju, znači nema smetnje da se ode. E, osim u nuždi, naravno, ako osoba znači, zakasni, šta ja znam, na voz, na avion, na autobus, na tramvaj i tako dalje, mora otići, mora napisati, znači onda, onda ne, odnosi se propis na njega. Ako uzmemo da je haram, A kako će biti haram ako je u osnovi, ako uzmemo po većini učenjaka, u osnovi je klanjanje u džematu mustehab, potvrđeni sunet, a ne a ne vađib. Onda ne može biti napuštanje e, e, džami nakon učenja zana da bude haram, po većini učenjaka. Dalje, sljedeće, o ježi bi džabetu ni e, nida bi hudur džemati bila udrin. Kaže, važib je da se odazove na poziv prisustovanjem u džematu bila udrin. Li kauli sallallahu alaihi sallam, men semi'a nida felem jeti fela salate lehu illa min udrin hadis vjerodostojan, poznat hadis sa kojim se dokazuje, između ostalog ima o njemu određene slabosti, govorit ćemo o njemu, ima određene slabosti, ali to prihvaćen kod mnogih hadisa da je, da je vjerodostojan, da je prihvatljiv da se radi po njemu, e, kaže vađib je odazivanje na poziv sa prisustovanjem u džematu na osnovu hadisa men ni da ko čuje poziv znači ezan ti i ne odazove se ne dođe da klanja fela salate lehu illa min uzr. Kaže, nema mu namaza, osim ako ima opravdanje. A šta je uzor? Ima u drugim rivatima spomenuto ko, šta je to uzor. Na, šta se misli pod uzorom, pod opravdanjem da ne dođu u džemat. Znači, ovo je jedan od dokaza, oni koji dokazuju, koji, dokazuju da je, da važi klanjati namaz u džematu onome ko čuje glas mojezina. Znači, na to je udaljenost da čuje glas mojezina. Koja je to glas u dalje, za to zavisi od mjesta, sredine, okoline, od toga koliko vjetar nosi zvuk i tako dalje. Uglavnom, ovaj, e, teško je to odrediti kilometražom i nije isto na brdima, ako se sa brda uči jezan da se dole čuje glas, e, ode daleko, ili da se uči nekoj kotlini, nekoj dolini, nekoj ravnici, znači sve zavisi od, od sredine i mjesta gdje se uči jezan, tako da je to teško odrediti da je teško to odrediti ovaj, udaljenoš određen, a danas imamo problem što se, što se ovaj, ezan prenosi sa zvučnicima, uči se na mikrofonu sa zvučnim, pa tako da onda teško odrediti dokle bi stvari stvarni EZAN doprio. A imamo s druge strane onda zabran se uči jezan naglas, pa se uči tiho skroz, pa ne čuje ni oni što su blizu 100 metara a kamol neko dalje. Otprilike, znači, ako bi rekli da koji toj udaljenosti osoba koja je daleko eh, neki više od kilometara od mešida, znači, Allah za najbolje, znači, on nije obavezan da klanja u džematu, E, zbog toga što se e, u normalnim uslovima, e, u normalnim uslovima ne bi se ezan čuo na toj udaljenosti. <clears throat> Oni koji su to mjerili, koji su istraživali u se znaju to. <clears throat> Dobro, sljedeći. Znači, ova mesela će nam doći, propis klanjanja u džematu, on je ovdje, znači, izabrao stav i spomenuo to da je obaveza odazvat se na, na ezan, da se klanja u džematu, onom ko čuje moezina, čuje glas moezina, znači na udaljenju gdje se čuje toliko udaljen od mešida da čuje mojezina prirodnim glasom. Kaže, emmen nisa fe kad ruvi enahu, enahu lese alejhine danu vala kametun. A što se tiče, kaže, žena, prenešeno je, ruvije, znači u, slaboj formi, u formi slabosti hadisa. Kaže, lese je danu na kametu. ženama nije propisano da uče ni eza, ni kamet. Kada? Mislim kada žene klanjaju džematu same. Nije im propisano da uče ni jezan, ni i kamet. <clears throat> A slabi hadis. Vola tu adul i kametu, o in fasl. <clears throat> Kaže, ne treba ponavljati i kamet kad se prouči, iako, kaže, iako se oduži taj period od kad je proučen do dok, dok se klanja namaz alaihi صلى الله bade ma ذهب ukimati أقيمت الصلاة فاقتسل وصلى بهم ولم, ولم تعيد kame Kaže, jer je poslanik sallallahu alaihi nakon što je proučen i kamet, eh, vratio se u kuću i okupao se i klanjao je namaz sa ashabima, a nije ponovljen i kamet. Odnosno, su ni nije prenešeno da je ponovljen i kamet. Hadis bilježi Buhari i Muslim. <clears throat> Znači, nema smetnja ako, pru, ako, se, ako prođe određen e, duži period, da se taj kamet odnosi na taj namaz koji će se poslije klanjati. Kaže, wal imametu afdal min radani, ili jedna Rasul sallam sallam, wa uh, ihtaru li kamete ala l'edhan. Kaže, imamet je bolji od učenja ezana. Bit imam je bolji nego muezin jer je Allahu poslanik sallallahu sallam wa i njegovi e, njegove halife, njegovi nasljednici, kaže, izabrali su ihtaru, izabrali su imame, da budu imami, a nisu bili muezini, nisu izabrali da budu muezini. E, naravno, tu, znači, e, nema neko direktno, konkretno šestog koji kazuje da je bolji imamet od, od, učenja ezana, od, mojezina a znači, ovo što ovdje spomenuti kao argument je dovoljan argument da je, da je vrijednije bolje biti imam nego muezin. A zašto ovdje je bitno? Zato znači što imamo onaj hadis, nagrada za muezina na sudnjem danu. Spomenuli smo, tako sjećate se, za, za duge vratove, tako, pa nam jedan vrat donio tumačenje tih dugih vratova, ima 5-6 značenja. Ja, šta to znači? <clears throat> Kaže, وَيَحْتَارُ لِلْأَذَانِ enda sautan. Kaže, treba izabrati za učenje zana osobu, kaže, koji ima, koji, koji ima jak glas, da se dalje čuje njegov glas. Rekao sallallahu sallam, e, kada je rekao, kaže, elqihi ala bilalin, li ennehu enda sauten minke. Kada je rekao Abdullah ibn Zaidu, kaže, e, prouči ga, e, znači, pouči Bilala kako se uči jezan, Kaže, jer, jer je on kaže, jer, enda sauten, znači njegov glas se dalje čuje od tvoga. Hadis vjerodostojan, kaže وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِنُ أَمِينًا Kao li sam sada الْمُؤَذِنُ مُتَمَن ili mutamin. Mutamen. E, treba muezin da bude emin, to znači sigurna, pouzdana osoba. Zbog riječi poslanika sallam e, muezin je povjerljiv. Ovdje se misli u čemu povjerljiv? u čemu povjerili da bude hadis e, vjerodostan, prihvatljiv, povjerili u smislu toga da zna kad nastupi namasko vrijeme i da vodi računa o tome da u tome pedantan, znači da ne bude neki tam šlabajzer, neki sad ovako uči sad nakon, neka prije vremena, sad neka poslije vremena, tako, znači e, ovaj, da bude neozbiljna osoba, da, da bude znači, pouzdana osoba, sigurna, da se može na njega osloniti po tom pitanju, da zaista kad nastupi namasko vrijeme, tako da. To je danas lako ovaj, na osnovu i vaktija koji imamo i na osnovu satova. Prije to bilo malo, teže, nije bilo lako odrediti čovjeka koji zna da prati, ovaj, da prati ovaj, kretanje, kretanje, odnosno promjenu vremena i tako dalje. Kada nije bilo satova, kada je sato bili e, ovaj, rijetka pojava, pa se moralo znati na osnovu vanjskih pojava promjena u prirodi kada je koji namaz nastupio. ويؤذن ويقيم المنفرد لقول صلى الله عليه وسلم رواية عن الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم صلاة أي في فلاح kaže, treba poučiti ezan i kamet, munferid, onaj koji klanja sam u u pustinji, znači kada klanja osoba sama negdje, bilo je klanja, na, otvorenom terenu, znači u hadisu došlo u pustinji. E, hadis u, vredostan hadis nekad spominjali, e, bili na početku ovoj teme, vezani kamet u kojem je došlo da Allah Žešanu kaže, hadis kuci, unzur il abdi, gledajte moga roba e, hada ovog, e, i u edinu tim uči jezan i uči kamet za namaz. Što znači da je mu stehab, bolje bude da je došlo s tim izrazima. Znači da je mu stehab onom koji, a ima drugi stav učenjaka koji kaže da nije mu stehab. Ne rade po ovom hadisu. E, znači da je mu stehab, ispravno da je mu stehab, znači onom koji klanja sam, svejedno bio upusten ili zatvoreno prostoriji bilo gdje, da prouči ezanika, e, e, ezanika amet zbog ovog hadisa. Bojodinu fi sefer ili kao se sallam ida fe edina wa Kaže, e, također propisano da uči ezan onaj da uči ezan e, onaj koji je na putu, koji mu safir, zbog riječi poslanika sallallahu sallam hadismu tefekun alihi veda safertuma, e, kada budete putovali, kaže fe edina, proučite ezan, u akimaju, proučite i kamet. Sljedeće kaže, 309. Vola je sihul edanu al vakti illa fil fajr. Kaže, nije ispravno učiti ezan prije vremena, prije namaskog vremena, prije nastupi namasko vrijeme, ila fi osim na sabah namazu. Li kauli sallallahu sallam, ida hadarati salatu feli uedin lekum ehadukum. Kada nastupi namasko vrijeme, neka vam prouči neko od vas ezan. da završimo ovu temu. Znači, ovdje, ovdje, smo rekli, kaže, nije ispravno proučiti ezan prije vakta, osim, kaže, za sabah namaz. Ovdje mislim sabah namaz e, zbog onog što je došlo da se učio na ezan prije, prije e, nastupanja zori, onaj prvi ezan što se učio za vrijeme poslanika sa Allahom i danas se uči nekim, u nekim mjestima. U stvari, ezan prvi koji se uči da obavije si ono koji klanja, da prestani klanja, da vrijeme se hura, a ono koji spava da ga probudi da može se hurati. Dobro. E, sljedeće kaže وَنْ يُرَاعِ <clears throat> أَوْقَاتَ النَّاسِ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال أو منعوا الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون kaže da vodi računa o vremenu e, za ljude, kaže zbog onog što je prenosu u hadisu, da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Uh, umenao povjerljivi, umenao nas, znači povjerljivi ljudi od ljudi, među ljudima, uh, na ala salatihim, za njihov namaz, u suhurihim i za njihov sehur su, kaže, mu ezini. Mu ezini, znači da ovdje hoće da kaže da, je, da treba voditi računa o nastupanju namaskih vremena, jer se ljudi povode za njima i za sehur i za klanjanje namaza. وَيُوَذِنُ قَائِمًا لِقَوْلِهِ sallallahu alaihi wa sallam li bilalin e, fe edzin Kaže, ezan se uči stojeći, u stojećem položaju, zbog riječi poslanika sam sada kada je rekao bilalu fe edzin e, ustani pa prouči ezan. <clears throat> Hadis bilježi Buharija. mu muezzinu Rasulullah sallallahu alaihi sallam jodinu na e, qiyama. Kaže, a muezzine Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam su učili ezan stojeći. A ko je sve bio od Moezina, poslanika sallallahu alaihi sallam, koliko smo nabrali ashaba? U vjerovostojnim smo, Imamo Bilal, to je jasno. Abdullah ibn Zaid i Ebu... A? Tu to je treći, ima četvrti koji? Ko priča ovi, ko navodi najviše u svojim knjigama onaj, kad nabraja? Oni koji su štitili laho poslanika, branili to su ti ti savi, Oni koji su bili njegovom mezini, oni koji su bili pomagali, oni koji su zašavali njegove naredbe, ovo, ovo koji su... Ko to nabraju u svojoj knjizi? Ibn Khaym al jawzi u svojoj knjizi Ma'ad, to je inače biografska uh, sirak, to je knjiga Siri, najbolja knjiga o Siri koja je napisana, gdje on, e, on problem te knjiga što on ubacio mnoge fikske mesele u nju i čak ti su neki akidetski, uglavnom fiske mesele. Pa je, pa tako ispalo da ima mnogo, mnogo tomova knjiga. A inače kad se odbacu oni fiske mesele ili akidetske, pa kad ostane, znači e, onaj, samo e, dio iz Sire, to je jedna, jedna od, e, kao što napisao Muhtasar, jesu Muhammed Abdullahab, Muhtasar za u kojem je zažbiljež znači, samo ono što je, što je u Siri. Ibn Qaim je imao tu karakteristiku da je navodio to, Moezine, je Allahu poslanika bili su ti i ti, pa navode i njihova imena. Naravno, našo da, da, da zasnuje to na vjerodostojnim dokazima, a često bi naveo neke stvari za koje on mislio da je vjerodostojna, a u stvari ispostavlja se da je zasnovana na slabom hadisu, što je stvar jel, tumačenje razilaženja ocjene hadisa. Dobro. Volehu en juezine qa'iden li uzrin, kaže i dozvoljeno da uči ezan sjedeći ako ima, ako ima prodanje za to potre, znači uzrok e, potrebu za tim. Kaže Lene Eba Zaid, Lene Eba Zaid, e, sahiba Rasulullah sallallahu alaihi kani yuazdinu qa'iden, lokad usibet e, u fi vidila. Jer kaže Ebu Zaid, ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi kaže jezinu, učinio je ezan sjedeći, jer je, kaže, njegova noga bila pogođena na lahom putu toku džihada. Vela jelzemu Vola jelzome en juedine fil mesđid, a u feuka sathihi. Kaže, nije uslov da mora učiti ezan u mešćidu ili iznad krova, na krovu. Lijene Bilal kane jedinu ala sathi imara etin min beni neđar. E, Bejtuha e, e, atvel min mešćid. Kaže nije, kaže, nije obaveza da mora učiti ezan znači u mešćidu ili iznad, na, na krovu mešćida, ili današnje imam minarete, Kaže, zato što Bilal kaže, Bilal je učio jezan, kaže, na krovu, na krovu kuće od žene Benu Neđara, a njena kuća kad bila, e, bila višlja od mešćida, poslanika sa Laloncem u ono doba. I da te nafese džemaatun fil edani es, e, e, esheme kaže, kada se Spore ili natječe grupa ko će da prouči ezan. Svako od njih hoće da prouči ezan. Kaže, onda se izvrši izvlačenje među njima. Ali kauli sallallahu alaihi wasallam, thume lem jeđidu illa en jestehimu alihi lestehemu. Kaže, a zatim da ne nađu, ovdje govori o vrijednosti toga e, učenja ezana i u prvom safu, onaj hadis, spominjali smo prethodno, Kaže, znači ako, dođe do tog, znači u kom se, hadisu kojem se postiče da se, da se klanja u prvom, prvom safu i vrijednost klanja u prvom safu i učenja zana, pa kaže do te mjere kada ne bi, se moglo odrediti ko će da prouči ezan, da, ko da bude u prvom safu, ako je popunjeno. E, osim, znači, na drugi način, osim da se izabere, da se, da se izvlači koda, na bilo koji način da se izvlači, kaže, e, propisano je da izvlače tada pa kome, kome dopadni da on uči jezan ili da uđe u prvi saf. Dobro, još sljedeće kaže vola yuthawibu illa fil fajri wa tathwibu qawluhu as-salatu khairu min an Kaže vola yuthawibu ne uči kaže Tethvib stvar znači e, e, dodatak u ezanu, es salatu hajru mine To Toko ezana ne kameta. Es salatu hajru mine namaz je bolji od spavanja. E, kaže wallahi yathubu ila e, fajr ne dodaj ovo esalatu hajru min osim kaže na sabah namazu e, zato što se prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem lima ruvijan bilal pardon što se prenosi od bilal radijallahu anhu kaže emerni sallallahu alejhi ve sellem en uthawiba fil fajr naredio mi je poslanik sallallahu alejhi da učim tesvib znači esalatu hajru min naum da učim taj dodatak na sabah namazu wa nehani en uthawiba fil fil Aisha, kaže zabranio da učim tesvib e, za jaciju namaz. Ovaj hadis je slab, ima slabosti u sebi. E, a spominjao sam prošli put da ima ovaj, da uglavnom šeha Albani, kada je napravio analizu hadisa koji govori o dodatku ja salatu hajru neu došao do zaključka da Hadis e, hadisi koji su prihvatili, koji su vjerodostojni po ovom pitanju, da se ostvari učenje Eselat ne Neneu odnosi na onaj ezan prije sabahskog ezana koji se učio za noćni namaz. Da se odnosi na taj ezan i da je u njemu spomenuto ovaj dodatak, a da nije spomenuto da se uči ezan na sabahskom ezanu i zato on bio tog stava da nije propisano da se uči Eselat Hajrumineu na sabahskom ezanu, nego da se uči na onom, na, ezanu prije sabaha koji se uči za noćni namaz i za sehur čime se izdvojio sa tim stavom, odnosno na četiri mezebe na džumhur učenjaka. Jer džumhur učenjaka smatra da se uči ovaj, ovaj, salatu na sabaskom ezanu. I zadnje što je spomenuto u ovom poglavlju kaže men dehale mesđiden bade ma fihi felehu en juedine wa yuqime le fijali enes. ibn Malik e, kaže onaj ko e, uđe u mešćid nakon što se klanja u džematu. Falehu an juezine o juqime le fijale Anas ibn Malik. Kaže, e, e, njemu je dozvoljeno ili propisano da prouči jezan i kamet zbog postupka Enes ibn Malika. O inša salla bila je dan da kamet. Ako hoće, kaže, klanja i bez ezana i bez kameta. Vohu wa qaul džematu min Kaže, to je stav skupine učenjaka ovdje e, nije spomenuo još jedan drugi stav, treći stav učenjaka. Znači, spomenuo da skupina učenjaka kaže, znači, ako došao u mešćid, već su klanjali u džematu. Pa kaže, on može da jezan i, kamet. Ovdje pod jezanom vjerojatno misli da se, ne da se vani uči jezan, nego da se unutar, unutar džami uči jezan. Drugi stav kaže da ne treba učiti jezan ni kamen, nego samo klanja. A treći stav, e, e, odnosno imamo ovdje uopće, imamo razilaženje ovdje kod učenjaka, e, da, li se, da se klanja drugi džemat. to on ovaj, nije ni spomenuo, nego ovdje govori o tome, znači, je zakasnio na, on govori ovdje o i Kametu. Znači, da li je propisano učiti Kamet. A ovdje, znači, ulazi ta mesela, da li je uopšte propisano se klanja u džematu nakon što se dođe u mešit proučen Klanjan u džematu pruče Što je mesela za sebe, znači možda spomenuti ono, u poglavlju klanjanja u džematu. A poznato razilaženje, znači imamo ovaj, skupine učenjaka kažu da nije propisano klanjati ponovo u džematu, nego klanja svako za sebe. Druga skupina kažu da je propisano klanjati u džematu. Da je propisano klanjati u džematu nakon što klanja prvi džemat u mešidu. I jedno i drugo imaju argumente, imaju dokaze što je mesela za sebe vratno ćemo spomenuti na drugom mjestu. I time smo završili u poglavlju vezan za Ezan i Kame, došli smo do šurutu sa lasu. Onda kada je vente, jaš kada je nda i je sako tu Ostalo je 10 minuta do, do Ezana ko bude malo. Pa kako mu stehaš? Žame da se boli, rekli na Ja sam zato da preki, prekinemo ovdje, da odemo u džamiju, da odemo ranije, da se klanja tamo. A, ona, a samo možemo odlučiti ako hoćete da se, kad se vratimo iz džamije da, da nastavimo pola sata da završimo ovo, ako ne da ćemo sljedeći put i kako sljedeći. Kako hoćete. Andalusam Andalusam Andalusam